льотчик. Це там вас покарічило. Еге ж, я розбився. А в лімстоку льотчиків немає. Немає. А вам хотілося б літати? Мені? Та хай Бог милує, я блюватиму. Мене у поїзді і то нудить. Вона помовчала хвилину другу, потім спитала навпростець, як можуть лише діти. Ви одужаєте і знову літатимете, чи так і шкандибатимете на милицях? Мій лікар запевняє, що одужаю. А йому можна вірити? Гадаю, можна, та я й сам у це вірю. Тоді все гаразд, бо люди часто обманюють. Я нічого не міг заперечити і вислухав це її твердження мовчки. Мейган задумалася і сказала. Що ж, я рада. Мені здавалося, що ви такі сердиті через те, що скалічені на все життя. Але як ви завжди такий сердитий, тоді все гаразд. Я не сердитий. Ну, то дратливий. Я дратуюся тому, що хочу чим швидше одужати, але таких речей не прискориш. Тоді навіщо ж нервуватися? Я розсміявся. Моя люба дівчино, хіба вам ніколи не хотілося прискорити подій? Мейган задумалася і сказала, а навіщо це мені? Та й куди поспішати? Нічого в мене ніколи не трапляється. Мене вразила безнадія в її голосі й словах. Слухайте, Мейган, ви хоч чимось захоплюєтесь у житті? Вона знизала плечима. А чим тут захоплюватися? Ну, хоч якесь хобі у вас є, може, гра, а друзі у вас є? Гравець з мене ніякий, та й дівчат тут мало, а ті, що є, мені не подобаються. До того ж вони вважають мене за ненормальну. Дурниці, ви цілком нормальна. Мейган похитала головою. Ми вже виходили на Гай-стріт, коли вона раптово зупинилася. Он іде міс Гріфіт. Ой, противнюща жінка. Вона весь час присікується до мене, терпіти її не можу. Не встиг я слова мовити, як міс Гріфіт була вже біля нас. Сестра лікаря Еймі Гріфіт мала все, чого так бракувало її братові. Вона була вродливиця, з приємним смаглявим лицем і мала гучний голос. Привіт вам обом, прогриміла вона до нас. Чудовий ранок, правда? Меган, саме тебе я й хотіла побачити. Мені потрібна допомога. Треба купити конверти. Меган щось пробурмотіла, сперла велосипеда на бордюр скочила в сідло і поїхала до універсального магазину. Дивна дівчина, сказала міс Гріфіт, дивлячись її слід. Леда що яких світ не бачив. Тиняється цілісінькими днями без діла. Страшний хрест бідолашній місіс Сівінгтон. Чого ж вона вже не робила, аби прилучити дівчину до якоїсь справи, друкарства, куховарства? або просто кролів розплоджувати. Треба ж їй чогось навчитися. Я не міг не погодитися з нею, але в душі відчував, що на місці Мейган опирався будь-якій пропозиції Еймі Гріфіт з однієї простої причини. Все її єство викликало в мене відразу. Просто не віриться, що це в неї від лінощів провадила міс Гріфіт. І я певна, не тому, що в неї в голові тільки хлопці, адже вона не гарна і неприваблива. Мені часом здається, що вона не сповна розуму. Яке то горе бідолашній матері? Батько її, я вам скажу, вона притишила голос, був трішки той, не при своєму розумі. Боюсь, вона вдалася в нього. Ах, бідолашна мати. Воно, звісно, всякого люду має бути в світі.